xaran adibidez eh, eurie balima da <laughs> eskol museoak uh, e, uh, lezeak eh, badute jendea eurie balima da, hoi segur da. Hala ere jendea gutxiago da aurten zenta eguraldi txarra baitugu urtarreletik goiti urtarila, otxaila, martxoa, apilila eta maiatza izan da txarra, egan nahi baitu bazela, uh, egun on bat lau egun txarren eta denetan nola ez, ga, bakarra, eh, denetan nola da. Ala ere, iaskoa baino xifra hobeako egin dituzu, ala ere? Lezetan bai, melakunen ez. Ez da behiratu behar hilabeteka orain, eh, xifrak ez dira behiratu behar hilabeteka. Behar dira e, urtean zehar behiratu. Eta igual, mm, ba, uda ez da ona izan, me uda azkena berba oso ona izanen da. Ganden urtean uda, uda azkena ez zen ona, me hoi dela bi urte, uda azkena aski ona zen.